Pradžios knyga 46 skyrius. Izraelis išsirengė su viskuo, ką turėjo. Ir atėjęs į Beršebą, aukojo aukas savo tėvo Izaoko dievui. Dievas kalbėjo Izraeliui nakties regėjime. Jokūbai, Jokūbai, tas atsiliepia aš čia. Jis kalbėjo, aš esu tavo tėvo dievas. Nebijok eiti į Egiptą, ten padarysiu iš tavęs didelę tautą. Aš lydėsiu tave į Egiptą ir parvesiu atgal, o Juozapas savo ranka užspaus tavo akis. Tada Jokūbas išėjo iš Beršebos Izraelio sūnus vežė tėvą Jokūbą, savo vaikus ir žmonas vežimuose, kuriuos faraonas atsiuntė jiems. Jie pasėmė gyvulius ir visą savo turtą, kuri buvo įsigiję Kanano šalyje, ir atėjo į Egiptą. Jokūbas ir su juo visi jo palikuonis, sūnus, vaikaičiai, dukteris bei jo sūnų dukteris. Visus savo palikuonis jis atvedė į Egiptą. Šitie yra vardai Izraelio vaikų, atėjusių į Egiptą. Jokūbas, jo pirmagimis Rubenas, Rubeno sūnus, Henochas, Paluvas, Hecronas ir Karmis. Simeono sūnus – Jemuelis, Jeminas, Ohadas, Jehinas, Coharas ir kananietės sūnus Saulius. Levio sūnus – Geršonas, Kehatas ir Meraris. Judo sūnus – Eras, Onanas, Šela, Perecas ir Zerachas. Tačiau Eras ir Onanas mirė Kanano šalyje. Pereco sūnus, Hecronas ir Hamulas. Isacharo sūnus, Tola, Puva, Jobas ir Šimronas. Zabulono sūnus, Seredas, Elonas ir Jechlelis. Šitie yra Lėjo sūnus, kuriuos ji pagimdė Jokūbui Padan Arame ir duktė Dina. Iš viso sūnų bei dukterų buvo 33 asmenys. Gado sūnus, Cefonas, Hagis, Šunis, Etsbonas, Eris, Arodis ir Arelis. Ašero vaikai Imna, Išva, Išvis, Berija ir jų sesuo Seracha. Berijos sūnus Heberas ir Malkielis. Šitie yra vaikai Zilpos, kurią Labanas davė savo dukteriai Lėjai. Jų buvo 16 asmenų. Jokūbo žmonos Rachelės sūnus Juozapas ir Benjaminas. Juozapas susilaukė Egipto šalyje dviejų sūnų – Manaso ir Efraimo, kuriuos jam pagimdė Ono, kunigo Potiferos duktė Asenata. Benjamino sūnus – Bela, Beheras, Ašberis, Gera, Namanas, Ehis, rošas, mupimas, hupimas ir ardas. Šitie yra Rachelės ir Jokūbo vaikai – 14 asmenų. Dano sūnus Hušimas. Naftalio sūnus – Jachcelis, Gunis, Jezeras ir Šilemas. Šitie yra sūnus Bilhos, kurią Labanas davė savo dukteriai Racheliai. Iš viso septyni asmenys. Asmenų, kurie atvyko su Jokūbu į Egiptą, kilusių iš jo, neskaičiuojant Jokūbo sūnų žmonų, iš viso buvo 66 asmenys. Juozapo sūnus gimė Egipte, buvo du. Iš viso Jokūbo namams priklausančių asmenų atvykusių į Egiptą buvo 70. Jokūbas pasiuntė pas Juozapą pirmą savęs judą, kad nuvestų jį į Gošeną. Jie atėjo į Gošeno kraštą. Juozapas savo vežimu važiavo į Gošeną pasitikti savo tėvo Izraelio. Jį pamatęs, puolė jam ant kaklo ir apsikabinęs, ilgai verkė. Izraelis tarė Juozapui, dabar galiu mirti, nes pamačiau tavo veidą, kad tu esi gyvas. Juozapas sakė savo broliams ir visiems atvykusiems. Eisiu pas faroną ir pranešiu jam. Mano broliai ir visi mano tėvo namiškiai kurie gyveno Kanano šalyje, atėjo pas mane. Jie augina gyvulius ir atsigabeno avis, galvijus ir visą, ką turėjo. Kai faraonas jūs pasišauks ir klaus, koks jūsų užsiemimas, atsakykite, tavo tarnai yra gyvulių augintojai, nuo pat jaunystės iki dabar. Tokie buvo ir mūsų tėvai kad galėtumėte gyventi Gošeno krašte, nes egiptiečiai bjaurisi gyvulių augintojais.